Batzar nagusian, euro askualdea osatzen duten hiru entitateek, hau da Euskadi, Nafajoa eta Akitania behia, Bederatzirion mila euroko diru laguntzak onartu dituzte proiektu ezberdin entzat. Diru laguntzak bi ardatz nagusitan banatu dira, lehen ardatza euro eskualdeko erritartasunarekin lotutako ekintzak barne hartzen ditu eta bosteun mila euroko aurrekontua izango du. Bigarren ardatza berriz euro eskualdeko berrikuntzari eskainia da eta laureun mila euro bideratuko ditu sektore ekonomiko estrategikoetara. Batzar nagusiko une garantzituenetako bat, POKTEFA deialdearen baitan hautatutako iru proiektu estrategikoen aurkezpena izan da. Proiektu horien artean, Berrikuntzaren garrantzia, nabarmen du handie Sainte Marie akitania berriko kontseilariak. Hor, berrikuntza edo inovazioa eh, beharko da, hori lehentasun gisa eh, emaiten dugu. Gero, hor, prentsan, agian, batean ateratu da berrikuntzari buruzkoak, baina segitzen dugu ere, eh, bietzen mila euro horietan, eh, segitzen dugu ere, funtzioan eh, eskualde kontseiluek eh, eta adibidez eh, hemen nola ekan Euskal Euskal Gigun elkarkoa bezala politu proiektu deialdiak egiten ditugu nola azpait gure oinarrizko kompetentziari begira hor mugaz gaindiko garraioak mugaz gaindiko enplegua ren inguruan ere unibertsitateen arteko arrebana Euro Euskalde badira eta amaika unibertsitate eta horien arte egiteko lana ere nahi dugu bultzatu. Hori gelditzen dira gure kompetentzia historikoak, hizkuntz politika arloan ere, e, jakin behar da, Euro Euskaldean hiru hizkuntza ofizial ditugula, eta iru eri lekoa eman nahi dugula, baita ere Euskarari eta horren inguruan ere baitugu hainbat eh, proietu deialdi. Hiru gobernuen arteko lankidetza politikoari dagokio nez, euro eskualdeak bere lujaldearen integrazioa sendotzeko bolondatea berretsi du. Hala ere, frantziako gobernuaren jajera salatu dute, haien asegea adieraziz handi Sainte Marik azaldu digu horren zergeitia. Frantses estadua edo azken gobernuak hor, ari dira eh, gure ustez gelditu gabe jotzen eta handeatzen lugalde eh, edo eskalde kontseiluen edo eh, eta Europaren arteko harreman eta konexio zuzen hori. Lugaldeen eta eskualde kontseiluen edota ere autonomia erkideguek ahal dugu zuzenki kudeatu hainbat Europako koesio fondo eta horiek koesio eh, fondo horiek e, historikoak dira, eta koesio fondo horiek e, ditugu, hor, e, estaduen eskusak zerik gabe. Eta ikusten dugu, eta beriziki hor, badago e, Macron lehenakariaren marka, eten gabe, ari da, berriz lortu nahian koesio fondo horien kudeak eta zuzena. Eta hori salatu dugu. Azkarki, eta Alain Rousseff badu urteak eta urteak hori eh, saratzen duela, eta hor, hiru presidenteek ere, hor, mesu bera, eh, eraziko dute eh, Europari. Bestalde mugikortasuna azkartzeko proiektu bat ere aurrera eramaten ari dira Donostia eta Bayona arteko tren edo topo erregulara eguneroko trena, handie zentumariren hitzetan. Eguneroko trena. Leitzen den uh, horrek baluke hor uh, irudi bat, eta egunerokoan eh, ikusgarria dena, jada badu urteak eta urteak existitzen eh, dela eta efikaza dela donostia eta endaia artean. Badu horreiz azpi urte, helburu gisa ezagitugula topo horren uh, bidea luzatzea bai horan eta beti horrekin gaude, duela bosturte ezagik dugu epe bat eta muga bat da bebila eta sortziko bukaeran behaz topo hori eguneroko realitatea izaitea garraio aldetik donostiatik uh, agian aldaketa batekin endaian, baina e, eh, txartel bakar batekin, eta frekuentzia agian ez luke topoaren ogoi minutakoa, baina eh, oen erdia eta hilu lordena arteko frekuentzia batekin, beraz donostiatik baionarat, eta beti helburu horrekin gira. Horrek gure ustez e, egunerokoa errestuko baitu. Azkenik, Euro Eskualdeko Bekaren edizio behia ere aurre ikusten da, iruru mila euroko diru laguntzekin ikasleen eta doktore gaien mugikortasun akademikoa sustatzeko.